Prajem vám pokojné decembrové ráno, vo chvíli, keď to vo svete tradične vrie. Nie je to nič nové, nič, čo by mohlo smrteľníka extra prekvapiť a pomaly by tak nemali urobiť ani praktiky, vďaka ktorým sa tá pomyselná pokrievka na hrnci natria sa, dvíha, zdržanliví čakajú, naivní veria, že v tom môžu zohrať významnú úlohu a mocní tohto sveta idú tvrdo za svojim cieľom. Zmenilo sa snad len jediné, to ihrisko, na ktorom sa hrá je už podstatne väčšie ako v minulosti sme svetkami zápasu, ktorý síce má svoje pravidlá, <laughs> ale aj tých, ktorým tie pravidlá nikdy nič nehovorili a práve pre túto skupinu sme vždy boli a aj budeme len čísla do štatistiky, čo bude zrejme najlepšie oplácať podobnou mincou. Rovnakou sa nedá, pretože od začiatku až do konca sme v pavučine, z ktorej niet úniku po narodení je človek zaevidovaný, neskôr nasadený do systému platieb, povinnosti a aj keby ako chcel, stále musí niečo riešiť. V každom prípade raz si nás to nájde všetkých. Vždy bol svet iný a aj bude, ale na tú minulosť, na tú si teraz aspoň na chvíľočku posvietime. Vítajte pri Petrolejke a jej takej tradičnej verzii, ktorou vás aj tento raz bude sprevádzať Peter Kršiak. No a pokiaľ sa čo je len trošku dá, tak nech sa vám príjemne počúva. Blízko svojich úst entusiasmar. decembrová petrolejka. Tá si bude všímať práve tie prvé dátumy tohto mesiaca. Tak toto spievalo asi nebude prekvapením, že ide o Narinu Rolincovú, keď mala 16 plus mínus a ešte fungovala v blízkosti orchestra Ladislava Štajdla, ktorý sa postaral aj o melódiu k textu Ľuboša Zemana, single Skúsma nájsť s b nazvaným Bez veľkej slávy čo sa tiež vo svojej dobe tešilo určitej e, pozornosti. No a keďže 7. decembrový deň je pre v súčasnosti už teda Daru Rollins novým termínom, tak sa ako prvá mala možnosť e, pripomenúť, aj keď nie každému tu zase môže chýbať, ale z jej strany to bude pre dnešok e, všetko. Tá história je dostatočne známa, už ako štvoročná mala možnosť sa postaviť pred kamery televízne a ako 8-ročná natočiť prvý film. Potom došlo aj na spevácky súbor, z ktorého, keďže údajne nebola tímovým hráčom, lebo ten hlas bol vždy trošku na inom stupni, tak bola vyradená a aj keď to teda niesla z počiatku ťažko, začala chodiť na hodiny spevu No a keď mala 9, vydala prvú platňu, predalo sa 250 tisíc kusov, môže byť, že mnohí zaregistrovali tú Arabelu niekde na začiatku. Dueto s Janou Naďovou, bol tam aj Ivan Krajíček, s ktorým si zaspievala, no a keď prišiel Karel Gott, tak zvonky šťastí ju katapultovali už do, tak povediať, prvej ligy a práve aj s Ladislavom Štajdlom a jeho orchestrom mala možnosť potom natočiť albumovú dvojku, aj trojku, zadarilo sa, no a dnes je to už samozrejme úplne iná muzika a tým detským interpretom sa potom ťažšie presúva úspešný repertoár do toho neskoršieho obdobia a zároveň už to aj trošku inak hudobne cítila, takže tie albumy, ktoré prichádzali potom od toho zhruba 97. roku, keď sa vrátila spoza Veľkej mláky, tak už to bolo vidieť a počuť, že to je úplne iný hudobný štýl, ide si svojou cestou, nemusí sa každému páčiť, tak ako sa nemusela páčiť ani v rámci takýchto nahrávok, ale podobne sú na tom aj iní interpreti. My ešte hudobne tomu 7. decembru zostaneme verní, aj keď pôjde o v podstate absolútnu novinku, ku ktorej sa o chvíľočku priblížime pretože máme tam ešte jedno a dá sa povedať, že dosť výrazné meno, ktoré si určite našu pozornosť e, zaslúži. Než sa k nemu prepracujeme, tak poďme sa pozrieť na ten aktuálny termín. 344. deň aktuálneho kalendára, 22 dní. Zostáva do konca, takže aj Meky by sa hodil, ale v jeho prípade nemusíme december riešiť. Žiaľ, už musíme aj iný než narodeninový aktuálne meninový oslávenec Izabela na našej strane rieky Morava. Meno hebrejského pôvodu významovo Bohom povýšená. V Českej republike je to Vratislav, majiteľ mužského krstného mena slovanského pôvodu. Význam je obvykle vykladaný ako navrátiteľ slávy. Variantou je aj Ratislav alebo Radislav, zamieňaný tiež za meno Ladislav Medzinárodný deň boja proti korupcii, tak toto vyznieva samozrejme úsmevne, ale veď potrebujeme niečo, čomu by sme na jednej strane trošku verili. Od roku 2004 je to v platnosti ako pripomienka dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii na konferencii v Mexickej Meride a toto slúži na upozornenie spoločnosti na celosvetový výskyt korupcie a na prezentovanie návrhov na jej potláčanie, ale zvyčajne je to tak, že vy dole no no no a my hore potichu robíme si tak či tak čo chceme. Ako to vyzeralo v tých ročníkoch vzdialených, čo sa týka udalostí, plus niekoľko jednotlivcov, ktorí nám vyskakujú z toho aktuálneho kalendára to bude postupne prichádzať. Čo sa týka základných mien aktuálnej petrolejky, tak máme tu jedno pologuľaté a jedno guľaté výročie, takže si obidve mená budeme pripomínať na trošku väčšej ploche. V piatich nahrávkach e, zaspomíname si na Richarda Kibica. 1. decembra uplynulo 74 rokov, 75 e, rokov, preto je to guľaté, alebo pologuľaté od narodenia, od maja 2003 na lídra skupiny Turbo spomíname. Dnes to bude o albume, ktorý bol štvrtým v poradí z roku 1988. No a keďže včera 8. decembra si 80 pripomenul Milan Drobný, tak bude našim finishmenom v závere. Trošku si prebehneme jeho diskografiu, hlavne nahrávky. Nebude tu znieť toho veľa, tak aby sme postíhali. Poďme teraz za Palkom Hamelom, ktorý sa eh, teší nielen teda eh, z toho, že návštevníci prichádzajú na koncerty, ktorých je v ostatnom období naozaj dosť, ale má možnosť eh, potešiť aj iných svojou albumovou novinkou. V sobotu to bolo o 76. narodeninách. No a čo sa týka rozšírenia ponuky, tak od e, toho zhruba 22. novembra, áno, 22. novembra už je oficiálne na svete album s názvom Kam a za čím. E, Ona väčšina tohto roku sa niesla najmä v oslavách 60. E, výročia založenia a pôsobenia so skupinou Prúdy, ale to neznamená, že teda zostali iba pri spomínaní, respektíve nostalgii, práve naopak, popri známych pesničkách, ktoré zneli v koncertných sálach po celom Slovensku, sa v rôznych štúdiách rodili aj úplne nové pesničky a tie sa dostali na jeho 26. album v poradí. No a tá autorská, hudobná aj zvuková pestrosť e, sa stretla v interpretácii Pala Hamela spôsobom, ktorý aj napriek dlhoročnému a vernému poznaniu jeho overených a vysokých umeleckých kvalít by mal byť stále ešte takým tým príjemným prekvapením po viacerých stránkach. Ten jeho autorský rukopis je, dá sa povedať, že hneď po odznení prvého slova ľahko zatriediteľný a pesničky sú silnou výpovedou. My si poďme teda jednu z nich pripomenúť. Pod názvom Chcel som ti povedať je súčasťou tejto albumovej novinky. Chcel som ti včera povedať, keď stretli sme sa náhodou nad riekou, čo tak rýchlo teče a nezastaví ani na chvíľu. Chcel som ti veľa povedať, no bola si už za vodou. Chcel som ti včera povedať, keď deň sa lámal v polovici, aby sme opäť ponáhlo a ani vietor nestíhal náš krok. Chcel som ti veľa povedať, no stratil som ťa na ulici. Chcel som ti veľa povedať, no stratil som ťa na ulici. Chcel som ti toho toľko povedať, vždy však príde šanca nová S nohami na zemi a s hlavou uletenou v oblakoch Chcel som ti veľa povedať No minuli sa všetky slova Chcel som ti veľa povedať No minuli sa všetky slova sa strží moje ústa v šachu a vlastným ušiam opäť neverím. Keď slová znova padajú do prachu, všetko sa končí tichým zmierením. Chcel som ti včera povedať keď stretli sme sa nečakane Na kopci, ktorý rástol s nami No neprerástol naše sny Chcel som ti veľa povedať No v tom mi takto vraví, pane Chceli ste toho toľko povedať Nevždy však príde šanca nová hlas bol bližšie ako blízko a snel tak zvláštne naliehavo. Chceli ste veľa povedať, no minuli sa všetky slova. Chceli ste veľa povedať, no minuli sa všetky slova. Chcel som vám toho veľa povedať, no minuli sa všetky slova. Tých slov na tomto albume je zaznamenaných samozrejme viac. Zatiaľ, čo svojho času sme fičali na 5 ročniciach, Pavol Hamel to skrátil na štvorročné obdobia. Album z pekla šťastie vyšiel v 2016, ten ďalší štúdiový Srdce bez aniela v 2020, no a aktuálne je to práve táto hudobná novinka, čiže kam a začím. No a k nej pripojený aj text eh, o nasledovnom, jeho spolahlivý civilný, no pritom majstrovský spevácky prejav rokmi ešte väčšmi dozrel a hlas Pavla Hamela je tu viac než inokedy jednou z výnimočností celého albumu, navyše hoci stále e, verný svojim koreňom, hudobnému odkazu aj rukopisu, nej všetky piesne aktuálne, života schopne a sviežo. Mám pocit, že kto dodnes zbiera jeho diskografiu, tak toto si tiež nenechá uniknúť. Je to už dostupné aj na tých tzv. streamovacích platformách, takže je možné sa už dostať aj takýmto spôsobom k jeho hudobnej novinke. Ale v podstate z toho najčerstvejšieho je to všetko, čo nám tu dnes malo možnosť zaznieť. A to sme iba pri druhej pesničke. Poďme ale za udalosťami, ktoré nám 9. december, ktorý máme v čase premiéry, v kalendári, čo nám ponúka z takých tých vzdialenejších udalostí. Tri, ktoré nás ťahajú hlbšie ako do 20. storočia. Rok 1437 bol svojho času dosť významným, keď po urýchlenom odchode z Čiech zomrel v Znojme počas cesty kráľ Zikmund, ktorého úmrtím vymrel celý rod Luxemburgov ktorý v Českom kráľovstve panoval 127 rokov. Ďalšia modrá krv sa realizovala v Bratislave v roku 1687 v dome svätého Martina, kde korunovali Jozefa I. za uhorského kráľa. No a presne o 200 rokov neskôr banský inžinier a vynálezca Bohuslav Kryško zaviedol v jednej z ulic Kremnice verejné osvetlenie, ktoré bolo prvým v Uhorsku takže už sa svietilo aj takýmto spôsobom, ale než svitlo iným a možno aj dosť dôležito, tak e, ešte musel nejaký čas prejsť. 20. storočím sa prejdeme tiež, ale najskôr si poďme pripomenúť dámu, ktorej narodeniny pripadajú každoročne na 3. decembrový deň, 60 tretie si pripomenula v tomto roku rodáčka z Bratislavy, aktuálne žijúca v Českej republike, Julia Hečková, myslím si, že jej meno, keď sa vysloví, tak samozrejme na jednej strane to zagúľa očami, na druhej strane to môže byť o tom, že chýba bola neprepočuteľná určite a je aj ťažko prespievateľná vďaka tomu, kam to naťahala, do akých výšok a poschodí vo svojej dobe. Po boku brata Petra ktorý pre ňu písal a z času na čas si spolu aj zaspievali. Napríklad aj spôsobom, ktorý si teraz pripomenieme celku v aktuálnej pesničke Horúci mráz. Horúci mráz zimomriavkami, zatajeným dychom, počúvajú vždy pesničky tohto typu. Horúci mráz, stále viac a viac útočiaci a ešte treba nejaký čas vydržať. Toľko študentka textilného návrhárstva na umeleckej priemyslovke. Neskôr to bola filozofia teória kultúry, ktorú študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a realizovala sa popri tom samozrejme hudobne spolu s bratom Petrom a aj so skupinou Knockout, ono sa to tam trošku menilo. Boli tam viaceré formácie, ktoré vypomáhali pri nahrávaní, aj ten Knockout mal svoje poradové čísla, ale bola aj skúsenosť e, s orchestrom Gustava Broma, Felixa Slováčka, 1500 koncertných vystúpení nielen v Československu, ale aj kade tade v zahraničí Maďarsko, Taliansko, Maroko, Belgicko, Rusko, Polsko, Nemecko, India a tak ďalej a tak ďalej ten hlasový rozsah. No, toto každý nedá a prespievať, ako som už aj pred pesničkou naznačil, tak to už asi ťažko niekto môže, ale pokusy možno budú. Necháme sa prekvapiť. Týmto smerom sa veľmi interpreti nesnažia kráčať. Pokiaľ ide o nahrávky, tak tento singlík z toho 83. roku sa zaradil medzi najúspešnejšie z tých prvopočiatkov, než sa Julia dočkala svojej prvej solovej profilovky a stala sa tou skutočnou kráľovnou Pavlačí a dvorov. Album dostal názov Spútaná láskou v 85. a potom prišla o 4 roky neskôr aj s maturitným tablom. Medzi tým tu bola aj eh, spolupráca s Petrom na takom albumovom projekte, ktorý bol ich spoločným, Sny vo farbách z 87. roku, ale aj tam si každý strúhol nejaké to solo, pribudli samozrejme aj spoločné nahrávky, no a neskôr to bolo viac o výberovkách, či už z pesničiek, ktoré naspievala Julia sama, Peter sám, alebo ich dali dohromady, tak takéto tri uzreli svetlo sveta dnes spomienka na jeden z tých prvých titulov úspešných. No a budeme spomínať aj na tých, ktorí už medzi nami nie sú, ale pred e, menom, ktoré sa tiež spája s jedným jubileom, teda tým smutnejším, tak sa poďme prejsť 20. storočím, čože nám to ľudia navývádzali kade tade po svete. Francúzsky parlament v roku 1905 schválil zákon o odluke cirkvy od štátu. V 1917. britské vojska obsadili Jeruzalem, turecké vojska následne mesto vyprázdnili, čím sa po takmer 700 rokoch skončila osmanská nadvláda nad týmto posvetným mestom. Československý prezident Tomáš Garik Masaryk vymenoval pred 99 rokmi novú vládu, v ktorej Slovákov zastupovali traja ministri Jozef Kálaj, Milan Hoďa, Ivan Derer v roku 1948 valné zhromaždenie OSN, už to tu bolo povedané, prijalo medzinárodnú dohodu o zabraňovaní a trestaní zločinov genocídy. No to bolo trošku neskôr, čo som mal na mysli, ale aj toto je niečo, čo sa s týmto dňom spája. Nadobudla platnosť januári 1951. V dnešnej Českej republike začal činnosť Pražské divadlo na Zábradlí. Písal sa rok 1958. V 85. v Argentíne bol vynesený súd nad členmi bývalej vlády generálov. Ex-prezident vtedajší Jorge Videla dostal do životie. No, boli doby, keď sa aj takéto postavičky museli zodpovedať za svoje činy a dopadli neslávne. Iný uvedený do tejto funkcie Lech Walesa v roku 1990 vyhral prezidentské voľby v Polsku a do funkcie štátu potom oficiálne nastúpil 22. decembra toho istého roku a vydržalo mu to 5-ročné obdobie. V nemeckom Esene sa začala v roku 1994 vrcholná schôdzka Európskej únie schválila stratégiu prístupu štátov strednej a východnej Európy do tohto spolku, ale keď vtáčka lapali, tak mu pekne spievali. Dnes už sa so spevom <laughs> v podstate neunúvajú. Pred tými 30 rokmi došlo aj na alternatívnu Nobelovú cenu, Dostala ju Astrid Lindgrenová za jej zasadzovanie sa za práva detí. No a v roku 1998 poprvýkrát v moderných dejinách Švajčiarska sa spolkovou viceprezidentkou krajiny stala žena Ruth Dreyfusová konkrétne. Takže už sa to začalo aj takýmto spôsobom miešať. No a ako karty miešali udalosti v tom ostatnom období, o tom po pesničke. Tá bude už trošku bradatejšia ako tie, ktoré nám tu zneli doteraz. A to aj z toho dôvodu, že si pripomenieme tvorbu e, rodáka z Písku, českého textára, básnika, dramatika, bol scenáristom, novinárom, prekladateľom aj divadelným organizátorom a svojho času aj redaktorom rádia Slobodná Európa, muž, ktorý sa spája aj s organizáciou cien Tálie. Jan Schneider, 30. marca uplynulo 90 rokov od narodenia, no a 1. decembra 10 rokov od odchodu. Pred detstvo prežil v juhočeskom táboře, no a neskôr úspešne absolvoval aj gymnázium, venoval sa ochotníckému divadlu, ktoré dostalo názov Intimná scéna, Následne vyštudoval štatistiku na Vysokej škole ekonomickej, stal sa aj inžinierom a v roku 1956 sa jeho preklad básní recitoval dokonca v poznaňskom literárnom e, kabarete. Následne sa po preklade do francúzštiny objavili tieto slova a rímy aj v študentskom časopise parížskej Sorbony. Doma sa poprvýkrát jeho básne objavili na stránkach časopisov v roku 1958. No a nasledovala spolupráca s malými divadlami, bol tam Semafor, Paravan, Na zábradlí, Rokoko. V Semafore sa zviditeľnil v roku 1961 programom tzv. chuligánskych veršov pod názvom Vocode, v ktorom účinkoval spolu s Valdemarom Matuškom a Pavlínou Filipovskou. No a keď už sme pri tom Valdemarovi, no tak si to spojíme dohromady. Účasť e, na bratislavskej líre nebola ojedinelá v prípade pesničiek, ktoré Jan Schneider otextoval. Už na prvom ročníku sa tešil z ocenenia, keď e, melódiu k pesničke písal Boban Ondráček za speváckým mikrofónom stáli bok po boku, čo je dnes už nepredstaviteľné, Helena Vondráčková s Martou Kubišovou a vyspievali Janovi Schneiderovi striebornú líru za pesničku Oh Baby Baby. O rok neskôr tam mal Jan Schneider ešte úspešnejšiu momentku, keď vo dvojici s Bohuslavom Ondráčkom dali dohromady dve najúspešnejšie piesne tohto festivalu. Jednak to bola zlatom ovenčená e, skladba Requiem v podaní Evy Pilarovej. No a strieborné bolo Don Diridon, ktoré prišiel zaspievať a aj tú druhú cenu získal Valdemar Matuška. ve vás číst, písmo očí znát, vzít všem ptákům písně z hnízd, do úst vám je dát. Don, don, don, don, diri, don, din, don, sní loutnama. Don, don, don, don, diri, don, din, don, sní loutnama. Ať v klembu smutku sportí hlas, já vítám slunce, které vstoupí v nás. Don, don, don, don, diri, don, don, don, diri, don, din, don, stílou tama, ať klembu smutku zbortí hlas. Ja vítám slunce, které vstoupí v nás. Vás teď se má loutna kdo chce při ní stát, kdo do ohně prsty dá, ať jde se mnou hrát. Don, don, don, don, diri, don, don, don, don, don, don, Jana Schneidera a jeho textárskú tvorbu. Tie pesničky spievali samozrejme aj ďalší interpreti, aj Vašek Neckář, Eva Pilarová. On v 60. rokoch pôsobil tiež v Československom rozhlase, viedol program Mikrofórum, čo bolo z ideologického hľadiska brané ako konkurencia hudobných programov Slobodnej Európy. V tých pesničkových súťažiach bola jeho tvorba oceňovaná Okrem iného teda aj bronzovým a zlatým kľúčom intervízie. Tie lírové úspechy spomenuté boli. Ešte pribudla zlatá synkopa, Grand Prix v Sopotoch. Tie texty ale boli aj kritizované súdruhmi a tak upadol do nemilosti. V 69. odišiel do Nemecka po emigrácii a vstupu do Mnichovskej redakcie Rádia Slobodná Európa uvádzal tiež programy Afternoon Music, čo bola v podstate obdoba mikrofóra. No a súčasne písal fejtóny, komentáre, pre Slobodnú Európu pracoval takmer 20 rokov, až do počiatku 90 keď sa opäť vrátil do vlasti a spolu s manželkou Libušou, ktorá bola tiež svojho času novinárkou, sa usadili v Třeboni v Nemecku, napísal 6 kníh, v tom písaní pokračoval aj po návrate do Československa No a zhruba od 98. vydával tak dve až tri knižky ročne. Sám ich aj ilustroval. V 2005. sa recitálom Vítej lásko, napísaným pre Martu Kubišovu a divadlo Ungelt, vrátil k divadelnej tvorbe. No a v 2012. získal aj literárne ocenenie tzv. Zejerův hrnek. Zomrel 1. decembra 2014 ako 80-ročný. Zostala nám tu tvorba a viacero hitoviek. Neboli to len tie spomínané lírové skladbičky. Oda na příští století znie v podaní Heleny Blehárovej. Hříbie, dueto Heleny Vondráčkovej a Vaškaneckářa. Nebeskej kovboj Valdemara Matušku, Hej pane zajíci, tam sa opäť predviedli ako dvojica Helena Vondráčková, Marta Kubišová, to bol ešte z čias toho Golden Kids, keď to mal pod palcom hlavne Boban Ondráček, ktorý túto trojicu dá sa povedať, že dal dohromady asi najvýraznejšie. Mal na tom slušnú zásluhu, no ale tým pádom máme za sebou aj také obzieranie sa za jednotlivcami, ktorí nám tu boli pripomenutí jednou nahrávkou. Ten nasledujúci blok bude o piatich pesničkách a návrate do roku 1988, keď e, bol lídrom skupiny Turbo už 7 rokov Richard Kibic. Budeme spomínať na tohto pána, pretože práve 1. decembra uplynulo 75 rokov od narodenia. No a čo nám tu zostalo, ono by to mohlo vyplniť kľudne aj dve, tri petrolejky, lebo tých pesničiek zaznamenal celkom dosť. Pristavíme sa aspoň pri jednom z albumov Turbo 88, ktoré otvárala pesnička, ktorá otvorí aj tento náš miniblok Vodopád prázdných slov. Vodopád prázdnych slov prázdne, svet sa ťažko dobíja. Richard Kebic e, teda e, spočinul na tomto svete 1. decembra roku 1949 no a neskôr e, si hlavne po tej hudobnej ceste prešiel celkom zaujímavými územiami v roku 1974 nastúpil s Jiřím Langom a Jiřím Šindelářom k dvojici Vladimír Nový a Radek Křemenák do skupiny Bumerang a toto sa dostalo do širokého povedomia hlavne vďaka spoločnému účinkovaniu s Petrou Janú. Ale v roku 1981 sa to začalo predsa len trošku inak odvíjať s myšlienkou e, takého projektu pobrokovej kapely, ktorá by bola aj eh, pokiaľ ide o to muzikantské remeslo zaujímavou, tak s tou prišiel hlavne textár a manažér Láďa Vostárek už v roku 1980. Eh, pôsobil vtedy v blízkosti Oldu v Říhu a skupiny Katapult, ale nakoniec eh, došlo k momentu, keď buchol po stole a rozhodol sa teda otočiť eh, svoju loďku trošku iným spôsobom a spojenca pre takýto projekt naši, našiel Vierkovi Vondráčkovi, čo bol solidný základ. No a keďže Richardovi Kibicovi a Jirkovi Langovi to aj ľudský, aj umelecký škrípalo v bumerangu, tak e, sa pokúsili dať e, sily dohromady a takto sa na štarte v roku 1981 zišla práve táto základná trojica a Láďa Stárek ako textár a manažér. Chýbal Kalavesák, no, v polovičke roka už kapela vyšla aj e, práve e, s klávesistom ako kompletka. Koncerty mali úspech, e, Richardová gitara pútala pozornosť fanúšikov bumerangu, ktoré prechádzali práve k tejto formácii potom pomaličky, no a aj Jirka Vondráček bol lámačom, ktorý priťahoval pozornosť a ako partia sa zdalo byť, že začínajú byť stále zaujímavejší a ešte do konca roku reagoval aj Suprafón na e, existenciu takejto formácie, keď vydal single s pesničkami 7 dní a dívka s modrými očami, očima, e, ktorý síce patrí k takým príliš vydareným zvukovo ale predsa len pre začiatok to bolo postačujúce. Neskôr potom prichádzali aj ďalšie tituly pred uvedením prvej profilovky. No a hlavne e, tie základné e, single, s ktorými Turbo prichádzalo v prvopočiatkoch, e, typu Přestávaš snít, Amore, pri mne stúj, tak na co čekáš, a takhle se k výškám jde. Další ráno a potom už e, piesne z prvej profilovky Díky jádu dál, Růžový kavalír, čo bola instrumentálka, tak tie pritahovali stále viac a viac pozornosť a Turbo stúpalo na rebríčku popularity aj po vydaní prvej profilovky, ktorá v roku 1984 e, pritiahla pozornosť, no a o rok neskôr, keď prišli s dvojkou, to bude pánové jízda, hlavne s pesničkou chtěl sem mít, tak už to v podstate bolo definitívne potvrdené, že ten záujem tu bude. Než sa dostaneme udalosťami k tomu 88. roku, doprajeme si už pesničku z tohto obdobia, ktorá sa stala tiež jednou z takých tých výrazných a pozornosť priťahujúcich nahrávkach Eh, albumu sa napokon predalo 125 tisíc kusov plus nejaké tie drobné medzi hostiami Marcela Březinová, ktorú bolo možné počuť aj v tej prvej pesničke z albumu, čiže v nahrávke Vodopád prázdnych slov. No a takouto druhou výraznou eh, skladbou sa stala Láska z pasáží. Láska z pasáží stačí. Poďme do toho zhruba 85. roku, ktoré bolo vo znamení úspechov aj pádov toto obdobie. Do tej prvej kategórie možno počítať vydanie toho druhého albumu, to bude pánové jízda. Aj pesnička Chtěl se mít sa stala doslova megahitom a dobre bolo ako bolo. V podstate to tejto skladbe vydržalo až dodnes. dnes Album aj lámal rekordy v predajnosti a kapela sa stala tiež exportným artiklom tzv. socialistickej e, kultúry. Hrali v Polsku, v bývalej Nemeckej demokratickej republike, ale aj na východ sa vybrali, čím si vyslúžili aj také dlhoročné pohrdanie od tzv. pravých big byťákov, ale paradoxne aj e, tam sa udiali problémy a po návrate Ehm, bolo potrebné sa zodpovedať, takže došlo aj k nejakej tej stopke. Napokon sa predsa len mohli vrátiť na koncertné pódia, no a ten úspech pesničky Chtel som mít bol podčiarknutý aj tretím miestom v Zlatom Slávikovi za ten 85. rok. Došlo aj k eh, už lepším vzťahom so súdruhmi z kultúrneho oddelenia ústredného výboru komunistickej strany Československa, ktorý sa z času na čas opäť mohlo objaviť v televízii. Koncertovanie bolo svojím spôsobom bez obmedzení. Mohli si dokonca strihnúť aj šnúru s kapelou Pudis. Len suprafon sa držal tak trošku e, na dištanc. Natočená anglická verzia e, druhého albumu kde si niektoré party vymienial Jirka Lang s Richardom eh, Kibicom, tak toto tiež e, bolo stredobodom pozornosti. No a potom sa zase hľady trošku pohli, tak e, po dvoch rokoch vyšiel single s pesničkou Hráč na Bčku Komu se nelení a toto tiež sa stalo tzv. nedostatkovým tovarom. Skladba Hráč e, v podstate znela povinne z rádia až tak výrazne, že sa dostala aj na diskotéky a prakticky hneď po Ehm, vydaní singla sa objavil na trhu aj album, ktorý sa stal platinovým. Titulná pesnička tiež hitovkou, ktorá je súčasťou repertoáru až v podstate do súčasnosti a kapela skončila strieborná v rámci Slávika. Takže ako dobre namaž, namazaný stroj sa mala možnosť teda tešiť pozornosti a koncertovať vo výraznej periodicite. No a potom v rámci e, roku 1988 už došlo práve na projekt, ktorý si dnes pripomíname. Oficiálne odovzdaný na sklonku marca, lebo v tretí mesiac tohoto roku sa to všetko zaznamenávalo. Celkovo 10 pesničiek. Pre nás bude teraz zaujímavou nahrávka, ktorá sa tam ocitla ako predposledná v poradí a trošku spomalíme. Titul dostal názov Sáro. Sáro. nemať, ale my postupujeme ďalej. Za tým úspechom albumu stál aj zvukár eh, kapely Turbo, Danfi Case, ktorý mal cit pre klávesové aranžé a vytvoril taký ten typický zvuk skupiny eh, na sklonku 80 rokov. Takže úspech eh, singlov Vodopád prázdných slov, Láska z pasáží tak aj toto dopomohlo potom k udržaniu si striebornej priečky v rámci Zlatého Slávika. Ibaže éra v spolupráce s Láďom Ostárkom sa už v podstate blížila k cieľu. V priebehu roku nasledujúceho sa opäť umelecky stretol s Oldom Říhom a tá tzv. stará pupočná šnúra e, začala opätovne fungovať. Naopak vo vzťahoch medzi Ladislavom Vostárkom a skupinou Turbo sa objavili trhliny, takže rozchod bol iba otázkou času. Funkcie manažéra sa ujal Vladimír Mertlík, ktorému sa práve rozpadlo úspešné Turbo, eh, Turbo Tango a pomohla aj veľká láska, neskôr manželka Richarda Kibica, Zuzana. Výsledkom bol album Parta, na ktorom si zahral na perkusie aj David Koller. No a hitovkou pesnička Kdo z nás je vinný. No ale ten celkom slušne opätovne rozbehnutý vlak e, bol zastavený novembrom roku 1989. Ono to postihlo aj iných samozrejme. A všetci vedeli, že to nebude jednoduché No a potom už mali aj iné starosti, vrhli sa na podnikanie, takže 90. roky boli v podstate takou stopkou a než sa turbo opätovne naštartovalo, tak musel uplynúť celkom slušný čas. My ten čas e, preklenieme pesničkou, ktorá sa objavila na spoločnom singli s úvodnou nahrávkou celého albumu s titulom Vodopád prázdnych slov to bola aj pieseň s názvom Navždy Goodbye. kouskem třídy podepsal, městem chodím touží psát, jméno, které pálí, když jsem sám. Marně schránku otvírám, propadám v 90. rokoch, keď chlapci podnikali. Jirka Lang sa stal majiteľom klubu Bumerang v Plzni. Vrátil sa e, k bicím s kamarátmi v kapele Regeneration a aj v Nemecku si zahral. Tiež sa rozviedol, podobne ako Richard, ktorý gitarku zavesil Vtedy to vyzeralo, že definitívne na klinček, začal stavať domy, podnikal s hračkami. No a po rozvode sa opäť dal dohromady s inou dámou, aby eh, po tejto stránke to mal tiež na poriadku. Bob Šťastný hrával v kapele Gepard, varil v eh, krčme a eh, po tej súkromnej stránke to mal všetko v pohode. Martin ten si občas zahral s kamarátmi, Jarda Želinsky s ocinovým tanečným orchestrom, takže sa spolu videli len občas a zahrali si iba na stretnutí plzenských legend, ale nie ako turbo, bola to kapela Boomerang, ktorú oživili na chvíľočku. No a v 98. keď už e, fungovali návraty mnohých aj slávnych formácií a interpretov z 80. rokov, tak to nedalo spávať Jirkovi Langovi, ktorý sa stal takým tým hlavným hnácim motorom, zvolal starú partiu a presvedčil aj Richarda Kibica o tom, že dať turbo dohromady opätovne nie je zlý nápad, tak sa objavili potom v Plzni na Lochotíne v 99. spoločne aj s legendami svetovej hudobnej scény s kapelami Slate a Uriah Heep a aj vzhľadom k tomu, že ten koncertný repertoár sa skladal z tých najvýraznejších titulov z histórie fungovania tejto kapely. Úspech bol veľký a usporiadatelia sa zase začínali ozývať Suprafon vydal aj kompiláciu najväčších hitov, to byla pánové jízda, takže sa to v podstate na novo naštartovalo. Potom prišlo vydavateľstvo Monitor, ktoré vydalo tanečné verzie najväčších hitov Turbo 2000. No a e, nie každý samozrejme bol z toho nadšený, lebo niektoré pesničky dostali naozaj taký dosť výrazný tanečný e, e, výraz a rockerom sa to zase až tak nepozdávalo, ale zase mladí tí sa na toto prilepili a viac ako 25 tisíc predaných kusov tiež o niečom svedčí. Ozývali sa už aj televízie, pozvánky do rôznych e, programov. No a vyzeralo to teda, že je to všetko úplne super, ale žiaľ potom prišlo práve k tým zdravotným problémom Richarda Kibica, ktoré sa v roku 2002 stále viac a viac prehlbovali a bol stále viac a viac unavenejší, aj schudnutý. Na jar mu zomrel ocino na rakovinu mozgu a v máji sa potvrdila krutá skutočnosť, že Richard je na tom v podstate podobne. Koncerty sa začali odkladať na neurčito, nasledovali operácie, po jednej z nich to vyzeralo ešte nádejne, ale potom sa nádor opätovne objavil a tak e, prišiel aj ten definitívny záver a 12. májový deň roku 2003. Odtedy teda iba na Richarda môžeme takýmto spôsobom spomínať. Zostalo tu 5 albumov, zostalo tu, ak teda nebudeme rátať tie diskov úpravy za ďalšiu profilovku, lebo tam boli v podstate vyzbierané pesničky z predchádzajúcich období. Zostalo tu samozrejme množstvo singlových nahrávok. Dnes sme spomínali na štvorku v poradí a uzavrieme to pesničkou, ktorá bola aj posledná na tomto albume. Stále ešte spolupráca s Ladislavom Vostárkom a aj Marcelou Březinovou, respektíve Leškom Semelkom, ktorý sa tiež stal vokalistom do štúdia a pesnička nesie názov Slibem nezarmoutíš. Slibem nezarmoutíš. nezarmútiš a mnohí im stále ešte dôverujú. Ostatní zostávajú už zdržanlivejší v tomto smere, ale tak aj tuto bolo sľubované, že sa Richardovi povenujeme, dnes sme to naplnili. Pokiaľ ide o ďalšie minúty v tej druhej časti aktuálnej petrolejky, ešte by sme si mali vysporiadať ten aktuálny termín, ktorý máme v kalendári, 9. december, čo sa týka udalostí. To ostatné obdobie môžeme začať návštevou v roku 2002 v Indonézii. Tamošia vláda podpísala vtedy s tzv. separatistami, povstalcami v Ženeve historickú mierovú dohodu zameranú na ukončenie 26-ročného konfliktu, ktorý si žial vyžiadal aj tisícky životov a iba sa potvrdzuje, že len dohodou sa môže ukončiť akýkoľvek konflikt lebo inak to bude vrieť a môže byť, že aj aktuálne konflikty vo svete bude ideálne riešiť práve takýmto spôsobom, než to bude ešte o ďalších obetiach. Rok 2003 ten už bol teda spomenutý, keď na konferencii v mexickom meste Mérida prijali dohovor proti korupcii čo sa týka Organizácie spojených národov. Schválenie dohovoru sa odvtedy pripomína ako Medzinárodný deň boja proti korupcii, ale tu zrejme nikdy nevymažete. V Londýne sa tiež pokúsili o niečo, čo sa dá spájať so slovom konečná verzia prevádzka poslednej pravidelnej linky autobusov, to sú tie Rudmastre, dvojposchodové, samozrejme jazdia tam poschodové autobusy, ale už nie v tejto verzii, tak v 2005 ukončili prevádzku. Rok 2009 vláda Slovenskej republiky schválila vtedy návrh na založenie obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska so základným imaním v hodnote viac ako 216 miliónov eur. Čína poprvýkrát udelila vlastnú obdobu Nobelovej ceny za mier v roku 2010. Tajvanský laureát Konfuciovej ceny mieru bývalý viceprezident Lien Chan sa ale na slávnostné odovzdávanie e, do Pekingu ani neunúval. Švédsky archeológovia v roku 2011 oznámili, že v hrobke v kostole Ridar Holmskirkan v Štokholme, kde mal ležať kráľ Magnus Ladulas. V skutočnosti sú úplne iné ostatky inej osoby, ktorá zomrela minimálne o 100 rokov neskôr. Takže prišiel, videl, uložil sa a dnes si lámu hlavy, ako sa to mohlo udiať. Pred desiatimi rokmi americké vesmírne vozidlo Curiosity objavilo na povrchu planéty Mars stopy po bývalom jazere, to sa nám určite zíde. V roku 2015 došlo tiež k e, zaujímavej veci. Nemecká kancelárka Angela Merkelová získala prestížny titul Osobnosť roka, udeľovaný americkým magazínom Time – ktorý vyzdvihol jej húževnatosť a vodcovstvo v rámci boja s migračnou krízou. No, že by s tým nejak extra bojovala, dá sa na to pozerať z rôznych strán, ale my skončíme pri rozsiahlom požiari z roku 2016 zničil vtedy strechu budovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Celkové škody hasiči predbežne odhadli na 3 milióny eur. Horí nám aj pod nohami nielen strechy alebo podkrovné priestory a teraz nám bude horieť za petami, keď sa budeme pozerať do roku 2018 v rámci toho postupného prechádzania jednotlivými ročníkmi od termínu 1960 po súčasnosť sme už dospeli do tohto obdobia. Začneme pesničkou, ktorá bola odprezentovaná aj u nás samotnými autorom a interpretkou. Nebol to skladateľ Juraj Hidvegi, ale do štúdia sa svojho času práve v tomto predvianočnom termíne posadil textár Rudolf Rusiňák, prišla s ním aj Adriana Habrdová, dali dohromady pesničku, tá dostala názov Taxík, tak si ju teraz po už šiestich rokoch pripomenieme. Len štyri písmená blikajú do ticha, každé z nich má svoj pár. Posledná kaviareň o chvíľu dodýcha, k tvári sa skloní tvár. si len pre seba ukrý zo zadných sedadiel. Dotyky milé posledná kaviareň o chvíľu dodýcha, k tvári sa skloní tvár. Už dávno pri veľmi dôverne týkajú večerným uliciam. Noc je vždy na koni, drobného nám zostalo z roku 2018 a Vietor to nestihol odviať. Tak si poďme prebehnúť tak chronologicky. Bulharsko v januári prevzalo predsedníctvo v Európskej únii. Hlavnými mestami kultúry sa na našom kontinente stali holandský Leuwarden a malcká Valeta. Konali sa voľby prezidenta v Českej republike, kde sa teda stretli Miloš Zeman s Jiřím Drahošom. Volebná účasť niečo cez 66,5%. Tretia najvyššia v českých voľbách. Miloš Zeman napokon zvíťazil so ziskom 51% plus mínus ešte nejakých 36 stotín. E, Olympijské hry, tie zimné, sa konali od 9. do 25. februára v Pjončangu. Slovensko tam malo síce zastúpenie, 56 športovcov, ale medaile doniesla domov iba Anastázia Kuzminová, vďaka biatlonu, jednu zlatú v pretekoch na 12,5 km s hromadným štartom a dve strieborné za stíhačku na 10 km a vytrvalostné preteky na 15 kilometrovej trati. Vladimír Putin bol v prvom kole volieb zvolený ruským prezidentom na ďalších 6 rokov v marci. Majstrovstva sveta v ľadovom hokeji tie sa konali od 4. do 12, 20. mája v Kodani a Herningu. Titul si na svoje konto už 11. pripísali Švédi, ktorí vo finále zdolali Švajčiarsko. Bronzová skončila reprezentácia Spojených štátov amerických. Krymský most cez Kerčský prieliv bol otvorený pre osobnú cestnú dopravu 15. mája. 25. v Európskej únii vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. No, chránení zrejme nebudete nikdy dostatočne. Majstrovstvá sveta tie sa konali od 14. júla do 15. júla, od 14. júna v Rusku, čo už je dnes nemysliteľné. Samozrejme, no, napokon slovenskí reprezentanti sa toho nezúčastnili. Vo finále Francúzi zdolali Chorvátsko 4-2 a v boji o tretie miesto v Petrohrade Belgicko bolo úspešné stretnutí s Anglickom. Domáca reprezentácia tá vypadla vo štvrtfinále proti eh, Chorvátom napokon neúspeli. Čo sa týka ďalších udalostí, z Saudskej Arábie, Arábii získali ženy právo šoférovať. Dlho to trvalo, ale 24. júna 2018 sa aj tam rozsvietilo slnko. Rakúsko prevzalo predsedníctvo Európskej únie 1. júla 27. v ten istý mesiac eh, došlo na najdlhšie pozorovateľné zatmenie mesiaca v 21. storočí. Trvalo hodinu, 43 minút a 34 sekúnd, už to dlhšie nebude, aspoň teda my by sme to nemali mať možnosť vidieť. V septembri minimálne 380 ľudí zomrelo pri zemetrasení o sile 7,5 stupňa, ktoré zasiahlo južnú časť e, poloostrova Minahasa. Zhruba 5-metrová vlna tsunami následne zasiahla aj mesto Palu a ďalšie obce v tejto provincii. Ďaleko od nás našťastie, ale aj pod nami sa stále zem trasie. 100 rokov od vzniku Československa sa pripomínalo 28. októbra prišiel 11. november a tiež tam bola storočnica od ukončenia prvej svetovej vojny. No a e, meteorit, ktorý vybuchol nad Kamčatkou, to si spájame s 18. decembrom. Môže byť, že boli aj výraznejšie udalosti, ale tak aktuálne mi povyskakovali práve tieto. Čo sa týka hudby, tak aj ďalšiu sme mali možnosť predstavovať. Na tejto pôde na svoje spoločné turné sa vtedy vydali aj krajinami českými, aj krajinami slovenskými so zastávkou tiež tu v Banskej Bystrici legendy skupiny Tublatanka a Citron Maťo Ďurinda, Ďurotopor na jednej strane a na straně druhej Radim Pařízek, Radim eh, Láďa Křížek a Tania Kauerová sa posadili aj sem k nám do štúdia a o to radšej sme si pripomenuli pesničku a vypočuli hlavne pesničku, ktorú dali dohromady spoločne. Silný a nezlomný. A vydarila sa. A vydarila by sa, aj keby sa tu neobjavili. Lebo už aj pri tom opätovnom počúvaní to snáď mnohí potvrdíme. Ostali sme silní a neslomní a máme stále ešte tú istú tvár. Škrtli sme snáď všetko zlé, čo sa nehodí. Už zostáva nás na to vážne len pár. sme stejní, ale ty nám víc. A nikdo z nás dvou není nikdy sám. Svět kroutí se dál, máme co k tomu říct. To nejlepší z nás vždycky zůstává nás. priateľstvom zostáva, život je stále. starý štát nám bol kolískou. Je navždy pre nás miesto spoločných snov. zelení. Priateľstvo zostáva Who could návšteve tu v štúdiu, žiaľ už sa to zopakovať nedá v tej zostave, ktorá sa mi tu vtedy posadila, pretože odchod Radima Pařízka tomu definitívne urobil stopku. Keby niekedy v budúcnosti, tak už iba bez neho, ale takáto spomienka sa nedá zmazať, plus aj ďalšie na iných, ktorí odchádzali práve v tom 2018 a tiež je to zostava ktorá stojí za zmienku. Prejdeme si to chronologicky opätovne od januára po december a začneme Marianom Labudom, ktorého nedávnu 80 sme si teda už pripomínali bez neho. 15. januára nás opustila írska speváčka, gitaristka, skladateľka Dolores O'Riordan. Tá bola iba 71 ročníkom. Vladimír Bartoň, divadelný a televízny herec. Zomrel 16. januára. 5. februára potom Ladislav Kačáni, slovenský futbalista, tréner, metodik. Tam ten 21. február zostane stále machudou na našej histórii. Ján Kuciak, Martina Kušnírová, obete úkladnej vraždy, ale mnohí by asi nechceli prijať skutočnosť, podľa ktorej by sa ukázala skutočná verzia. Čas môže byť, že niečo nové potom prinesie, ale tí, ktorí sú presvedčení, že to bolo tak alebo onak, tak aj tak už veriť nebudú. Stephen Hawking, britský fyzik, matematik, v jeho prípade sa to uzavrelo 14. marca. Pavel Paška, ten zomrel 6. apríla, 8. potom Juraj Herc, bol slovenský režisér, herec Teodor Piovarči, divadelný, filmový, televízny aj dubbingový herec, ten zomrel 12. apríla, 13. potom Miloš Forman, český režisér. Slovenská hudobná scéna prišla o jednu z výrazných postáv 60 50 rokov Beu Litmanovú 24. apríla. Herečka Gabriela Vránová, aj z dabingu známa a divadelná pedagogička, a zomrela 16. júna. O 10 dní neskôr Fedor Frešo, slovenský basgitarista, Juraj Halenár, slovenský futbalista, zomrel 30. júna. 2. augusta to bol potom Ilia Racek, český herec. Stano Dančiak, ten nás opustil 5. augusta. 7. stan Mikita, kanadský hokejista slovenského pôvodu. Legenda hudobnej scény Areta Franklinová, tam sa to spája so 16. augustom. Bart Reynolds, americký herec, režisér a producent, zomrel 6. septembra. Ďalšia strata na slovenskom hudobnom poli, to bol odchod Jany Kocianovej 24. septembra. Tá svetová scéna prišla o meno Charles Aznavour, francúzsky šanzonier, textár, aj herec, diplomat, podnikateľ, zomrel 1. októbra. Opäť dní neskôr to bola Montserrat Caballé, španielská sopranistka, Marian Geisberg, herec, pesničkár, ten zomrel 10. novembra, herečka eh, Jana Štepánková, pre zmenu 18. decembra, no a na štedrý deň to bol Joško Adamec, slovenský futbalista, a tréner tiež legenda a zástupca silného ročníka 1942. Ale tak v podstate každý ročník má svoje výrazné postavičky. Môže byť, že on bol jednou z tých najlepších, ktorú kto poznal, čo sa týka futbalového umenia, čo už je taký nenápadný, nemotorný oslý mostík za pesničkou z albumu Evolúcie, čo je zatiaľ stále a mal by byť najčerstvejší štúdiový počun, počin skupiny Lucie, ešte s Davidom Kolerom, ktorý už by nemal byť aktuálne súčasťou tejto formácie. Nejlepší, ktorou znám, je ale pesnička, ktorá sa na tomto projekte pred tými šiestimi rokmi objavila a dnes nám uzavrie pohľad do roku 2018. se do tvých řez, tak amore mě spas, a nebo zabij. připoudím tmou. Hledám tvoji zář, snad se to změní, si nejlepší, kterou znám. Jak vůně sladkých vín, tvá ústa od malin, do mýho snění si nejlepší, kterou znám. nemusí byť úplne na vrchole, ale môže byť jednou z príjemných. Dnes vyplnila aktuálnu petrolejku pri pohľade do roku 2018, ale my ešte pôjdeme aj hlbšie do minulosti, keď sa pozrieme do hudobného kalendára, sviete nám tam hlavne tri mená. George Baker, holandský spevák, skladateľ, líder kapely George Baker Selection, to je o 80. výročí narodenia. Tuto formáciu zakladal práve George Baker v 69. Predchádzala tomu ešte od 65. skupina Soul Invention a tie popové a kritikou nazvané aj jemne gíčovité melódie boli počas 70. E, rokov v Európe veľmi populárne. V 69. vydali aj prvú LP platňu Little Green Back, Inak 9 albumov, najúspešnejším z nich bol Paloma Blanca z roku 75 a samozrejme aj rovnomenný hit z tejto platne, ktorý aj u nás zaznamenal viaceré verzie, možno Karolom Konárikom ponúknutá pesnička sa stala takou jednou z najznámejších. Rozišli sa v 78. a po rozchode účinkoval George aj na solovej dráhe, vydal 10 albumov, objavil sa aj na Slovensku. Na festivale Červeník koncertoval v auguste pred 7 eh, rokmi. Donny Osmond, americký eh, spevák, piatý syn a piatý člen skupiny Osmonds, ten je ročníkom 1957, toto bola taká americká súrodenecká formácia. Rodičom Georgeovi a Olivii sa narodilo 7 detí, 6 synov, jedna dcéra. No a všetci mali nejaké to spevácké nadanie. No a začínali v cirkevnom zbore, petica starších synov, potom začala vystupovať ako tínedžerská vokálna skupina Osmonds Brothers. V 63. začali mať pravidelný program v americkej televízii a najväčší úspech mali asi tak v polovičke 70 rokov a keď vydali prvý album, tak im to vynieslo aj zlatú platňu. Takže bol tam záujem na ich konte viac ako 100 miliónov predaných platní. Takže pekné číslo. Čo sa týka domácich eh, pódy, tie svojho času mal možnosť eh, poctiť svojou prítomnosťou aj rodák z Užhorodu, Narodil sa v roku 1937, spevák, kontrabasista, textár, hudobný aranžér, prekladateľ a pôvodným občanským povolaním inžinier elektrotechnik Dušan Vančura, ktorý od roku 1964 spolupracoval v podstate až do svojho odchodu, hlavne so skupinou Spiritual Quintet. Stálým členom sa stal v 69. Krátky čas pôsobil aj v skupine Brontosauri, s bratmi Nedviedovcami a Denkou Tichotovou, predtým Toskovou. Žiaľ, apríl roku 2020 uzavrel tento životný príbeh. Takže toto sú mená z dnešného kalendára, ale ešte siahneme potom včerajšom, pretože nielen George Baker je čerstvým 80 ale aj Milan Drobný, pražský rodák, spevák, producent, podnikateľ, ktorý je synom dôstojníka Československej armády. Ten počas druhej svetovej vojny pôsobil v československých perutiach kráľovského letectva. Rodinný pôvod bol Milanovi Drobnému skôr na obtiaž. V prvom ročníku gymnázia na Chmelovej brigáde vyvolal aj bitku o dievča so sokom z kádrovo dobrej rodiny a tak došlo k vylúčeniu. Následne sa prihlásil do príjímacieho riadenia na, alebo príjímacie skúšky. Skôr chcel zložiť na štátne konzervatórium do odboru hudobná komédia, kde jeho uvoľnené vystupovanie nadchlo predsedu komisie, ktorý bol Oldřich Nový. Hm, ten sa aj potom stal jeho triednym učiteľom No Milan Drobný sa popri štúdiu na konzervatóriu zoznámil aj s o 5 rokov starším Karlom Gotom, s ktorým ho potom spájalo celoživotné osobné priateľstvo. Z konzervatória bol ale na jar roku 1963 v podstate donúčený odísť krátko pred dokončením štúdií, pretože získal angažmán v divadle a to bolo z pohľadu školy neprípustné. My sa aj k tomuto obdobiu dostaneme ešte, ale asi by to chcelo niekde začať. Aktuálne Suprafon vydáva 6 diskov, ktoré obsahujú single, ktoré Milan naspieval v rokoch 1965 až 89. Je to v takých trojdiskových boxoch. Tá prvá končí v roku 72 a druhá je od toho 73. No a nechýba tam ani pesnička, ktorá nám to tu dnes otvorí, nahrávka z roku 1980 Ragtime Piano Joe. Já v mládí chtěl se stát virtuózem klavírním, jenže ouha otec můj vydědil mě mezi tím. Pak moji dívku svet mi kněz, jedna rána za druhou, a tak mi zbyl jen jazz, jsem rektem piano Joe. Mé krásné dámy, račte mě znát, jsem rektajem piano Joe, Co mi zpívat, tančit a hrát, rektajem piano Joe, na hlavě bousku je samý špás, osobním šarmem natchnej vás, dál strší náladou, rektajem Vždy jsem se smí chytlou, když třeba štanga s některý. Strčil mi dvacku za klobouk, abych zahrál rozmerý. A dámy v létech po mě jdou, i na sklenku mě zvou. Dřív Jozef, teď jsem Joe a dělám kšeft a show mé krásné dámy, račte mě znát, jsem ragtime piano Joe, co umí zpívat, tančit a hrát, ragtime piano Joe, na hlavě boušku je samý špás, osobním šarmem nadchnej vás, dál slší náladou, ragtime piano Joe. jen samý špás, osobním šarmem nadchli vás. Váš starý, váš dobrý, rektan piano Joe. Už kolik let tu hlím host mým živým, tenhle bar, tenhle můj svět, ty budou bourat za měsíc. Prachy pohřbí prach a v sutinách tu dozní potajmu ten nejhezčí a poslední ze všech slavných rektajmů. váš starý, váš dobrý Milan Drobný a tak toto písalo svojho času Zdeňkovi Borovcovi. To bol jeden z najúžasnejších majstrov pera a niečo sa dostalo do spevníka aj čerstvého jubilanta, ktorý začínal tú spevácku profesionálnu kariéru v 62. v súťaži Hledáme nové talenty ktorá bola organizovaná Československou televíziou, pretože sa prihlásil na poslednú chvíľu a ním uprednostňovaný repertoár Elvisa Presliho nemala vtedajšia kapela nacvičený, tak bol nutený vybrať si z repertoáru inú skladbu. Rozhodol sa pre pesničku v ten den, kdy se vrátí déšť od Gilberta Bekóda. Sice vtedy nevyhral, ale zaujal kapelníka Karla Krautgartnera a začal vystupovať s jeho orchestrom pričom sa v tomto v angažmáne stretol práve so spomínaným Karlom Gotom, ktorý tam vystupoval už od roku 1958, no a príležitostne vystupoval aj s veľkými ďalšími tanečnými orchestrami, keď divadlo Semafor na konci 62. hľadalo náhradu za Valdemara Matušku, ktorý odchádzal do divadla Rokoko, tak e, tvorcovia divadla Jiří Šlitr a Jiří Suchý oslovili Karla Gota. Ten si ale dal podmienku, svojho nástupu, že spolu s ním musia prijať aj Milana Drobného a keď sa Jiří Suchý s Jiřím Šlitrom v kaviarni Vltava si overovali Drobného vystupovanie, tak im nič nebránilo k tomu, aby týchto dvoch potom 15. februára 1963 aj naozaj zobrali do svojho súboru v divadle Semafor. To sa stalo zámienkou pre e, drobného spomínaný vyhadzov z konzervatória a následný nástup na vojenčinu, po ktorej absolvovaní sa v 65. do semaforu opätovne vrátil a vystupoval tam až do 69. No a čo sa týka pesničiek, z predstavenia Zuzana je všude ako doma sa ujali hlavne dva tituly. Kitky se smály, a písnička pro kočku. Jestli se slečno nepletu, my musíme se znát, věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, my musíme se znát. Jsem vynálezcem korzetu, český advokát. Věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, a lásky advokát. Mm, jste kočka, která za větví šelestů. Věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, za větví šelestů. Mě zrenadá. cestu. Věřte mi nebo ne, věřte mi nebo ne, přeběhla přes cestu. Já jsem jen pouhý snílek a probuznej spáč a za slavičí trilek bych prodal i svůj pláč. A mě to zkrátka nedá, hledím očí. to zkrátka nedá. Hledí vám do očí, ste kočka, která hledá, kdo si ochočí. Jestli se my musíme se znát. mi nebo ne, mi nebo ne, my musíme se znát. advokát prišiel potom aj neskôr. So zaujímavými titulmi spolupracoval s country beatom Jiřího Brabca, boli tam orchestre Karla Vlacha, Václava Hybša a bol aj napríklad takmer trvalým protagonistom televíznej série Diskotéka pre starších a pokročilých z tej solovej dráhy je tam viacero výrazných pesničiek e, typu Strácim svou lásku, Mendocino, Mužný fous, Pojď se mnou na Boubín. Niečo si ešte vypočujeme pochopiteľne, ako spevák Prago koncertu si zaspieval v podstate po celej Európe, v Jugoslávii, v Nemecku, ale aj mimo tohto kontinentu, v Egypte, v Kostarike, v Brazílii, na Kube. A turné po západných krajinách pre neho znamenalo aj šok. Navyše vycestoval tam práve v lete roku 1968, keď sa to u nás teda Zomlelo v tom auguste pri vstupe vojsk Varšavskej zmluvy, ale kvôli svojim rodičom odmietol ponúkanú emigráciu a v novembri sa vrátil naspäť do vlasti. Ale krajanom potom vyšiel, vycestoval zaspievať v 90. rokoch do Kanady, do Ameriky. V roku 2000 absolvoval aj koncertné turné po Austrálii e, s kapelou nazvanou Nadrobno v 99. produkoval aj album Novopražské písničky, kde si zaspievali nielen Karel Gott či Hanna Zagorová, ale aj Eva Pilarová, Valdemar Matuška, Jiří Krampol dokonca. Mal aj vlastný program na stanici Českého rozhlasu retro s Milanem Drobným, kde uvádzal hlavne také už v podstate zabudnuté pesničky a melódie, vrátane unikátnych archívnych nahrávok, pričom spomínal aj na osobné a umelecké zážitky, či už svoje alebo svojich kolegov. No a neskôr, keď e, došlo teda k tomu covidovému šialenstvu, tak nahrával skôr pesničky na YouTube, takzvané písničky z karantény a vydal knižku Všude, kde jsem byl. V 94. si prevzal aj eh, platinovú platňu od vydavateľstva Suprafon za 2 milióny predaných nosičov, takže to svojich poslucháčov vždy malo. Na to bude platiť aj v prípade tej nasledujúcej nahrávky, že patrí medzi známejšie to tituly. Toto je spomienka na rok 1970 a spoluprácu s Karlom Svobodom. Textárom sa stal Jiří Štajdl, Pesnička dostala názov Pláču, pláču súl. Vážila málo, v oku jí hrálo a měla jedinej sen. Zahradu spávy a sluhu z jávy, mít se a spát celý den. Ten, kdo to hlídá, mě vdá. Spáli mi líce, mám přeci více a bude na věky má. Pláču, pláču sůl, mám už váhy půl. Měl jsem pro ní jenom obyčejnou v kapse na obrázku. Běželi pátky, dívám se zpátky a vidím holku se mít. Říká, že touží žít třeba v louži, když najde něhu a cít. Ten, kdo to hlídá, nikdy nevzdá. Smáli mi líce, mám přeci více a bude na věky má. Pláču, pláču sú, mám už váhy půl. Mám teď všechno, ztratil jsem však cestou lásku. Pláču, pláču sú, mám už slanej důl. všechno ztratil jsem šance s tou lásku. Pláču, pláču sú, mám už slanej duch. všechno ztratil jsem však cestou lásku. Pláču, pláču, sú. No aj nám sa to stvrkáva, ale hlavne čo sa týka času, v podstate už by sme to <laughs> mali mať za sebou, ale ešte sú tu aj mená, ktoré stoja určite za zmienku aj v súvislosti s 9. decembrom a pesničky Milana Drobného ešte dve priestor tiež dostanú, tak si poďme prejsť zoznam, ktorý je celkom zaujímavý, košatý, pestrý, Svetý Martin de Porres, peruánsky svetec, ten sa narodil 9. decembra roku 1579 v Lime. No a stal sa patrónom holičov, kaderníkov, sociálnej spravodlivosti, školstva a porozumenia medzi rasami a ochrancom pred hlodavcami. Vedel údajne zázračne liečiť, ale aj ovládať zvieratá a dokázal vraj vyhnať hlodavce z každého príbytku, aj zo záhrady a takto chrániť úrodu a domáce zásoby takže si zaslúži našu spomienku aj John Milton, narodený v roku 1608, to bol anglický básnik. Asi najväčšie dielo bola skladba Stratený raj, taký rozsiahly epos e, spracúvajúci tému o prvom hriechu Adama a Evy, ale patril aj medzi zástancom slobody a spravodlivosti. Venoval sa témam ako rozvod, cenzúra, sloboda tlače alebo vyznania takže už aj v 17. storočí riešili takéto veci. Karl Wilhelm Schäle, nemecko-švédsky chemik, farmaceut, spoluzakladateľ modernej chémie, ten sa narodil v roku 1742. Pokiaľ ide o Fritza Habera, to bol nemecký chemik, ročník 1868, získal aj Nobelovú cenu za chémiu za syntetizovanie amoniaku ktorý by mal byť dôležitou surovinou na výrobu umelých hnojív, ale aj výbušnín. Jara Kohout, je to 120 rokov od narodenia, pražského rodáka, filmového herca aj speváka, zahral si približne v 54 filmoch, z toho len 4 boli točené po druhej svetovej vojne do roku 1948, keď sa rozhodol odísť. Potom sa vrátil v apríli 1990 po 42 rokoch emigrácie naspäť do vlasti a zahral si ešte nejaké tie epizódne úlohy aj v niekoľkých nových českých filmoch, ale vystupoval v rozhlase, v televízii. Stihol sa aj znovu oženiť. Partnerka bola o 60 <laughs> rokov mladšia, s ktorou potom aj verejne vystupoval. Ale životný príbeh sa tak či tak uzavrel v 94. roku. Elton Douglas Fairbanks to bola hviezda svetového filmu, americký filmový herec, narodený v roku 1909. Vďaka akrobatickým výkonom vo výpravných kostýmových filmoch ako Zoro Pomstiteľ, Robin Zbojník alebo Zlodej z Bagdadu, prípadne Čierny Korzár sa stal v 20. rokoch hviezdou ešte nemého filmu spoločne so svojou manželkou Mary Pickfordovou Charlie Chaplinom je považovaný za najvýznamnejšie osobnosti nemého filmu, nielen toho amerického. Hviezdou filmu bol však aj ročník 1916 Kirk Douglas, producent, režisér, samozrejme hlavne herec, ako Spartacus, môže byť, že mnohým sa dokáže vybaviť. Zomrel vo februári pred 4 rokmi John Nicholas Casavetes, to bol americký herec, režisér a scenárista, narodený v roku 1929. Môže byť, že ho niektorí zaregistrovali aj v jednej z častí seriálu Colombo. S filmom a herectvom mal však svoje skúsenosti aj Ladislav Smoliak. Dnes je to už 93 rokov od narodenia českého režiséra, scenáristu a herca spoluautora fikcie o českom géniovi menom Jára Cimrman. No hlavne teda so Zdeňkom Svierákom úzko spolupracoval a aj si zarežíroval úspešné komédie typu Vrchní prchní, Jára Cimrman, Ležický spící a zahral si aj toho študenta Tučka v komédii Marečku Podejte mi pero. Bol tam titul Jachyme, hoď ho do stroje, Homolka, to bolka, Kulový plesk, No a neskôr rozpuštený, vypuštený, nesmrtelná teta, co je vám doktore, neistá sezóna, našli by sme toho tiež dosť, zomrel v júni pred 14 rokmi. Z tých neskôr aktívnych, respektíve narodených skôr, teda pred 90 rokmi sa stalo vo Farnej pri Leviciach. Narodil sa divadelný a televízny herec Ivan Letko. Spomína sa od 21. januára tohto roku. Tiež sa zaradil medzi slovenské výrazné herecké postavy. Je tam ten živý bič, tanec nad plačom, povstalecká história, medený gombík, mastný hrniec a mnoho, mnoho ďalších titulov. Bol tam aj francúzsko-československý veľkofilm Muž, ktorý lúže a viac ako 30 rokov pôsobil ako pedagóg herectva na Vysokej škole muzických umení. No, keď sa priblížime bližšie k súčasnosti, tak John Malkovich, ročník 1953, americký herec, producent a režisér, miesta v srdci, nebezpečné známosti v koži Johna Malkoviča. Tiež by sa toho našlo dosť. No a Jan Šťastný, narodený v Gotwaldove v dnešnom Zlíne v roku 1965. Ten sa stal známym už v podstate v 80 rokoch. Bylo nás 6. To je jeden z takých prvých miniseriálov, ale potom prišli tí rodáci. 22 dielný seriál, kde si zahral mladého súdruha Petra Vytázka. No a stal sa hrdinom svojej doby. Samozrejme, boli aj takí, ktorí na to pozerali z tej opačnej strany, lebo súdruhov veľmi nemuseli takže týchto 22 dielov skôr ignorovali. Rozpočtom sa to zaradilo medzi rekordné projekty v dejinách niekdajšej československej e, televízie. Pokiaľ ide o tých najmladších, v Českej republike v podstate môžeme zostať, bude to o športe Petr Nedviet, 71 ročník, rodák z Liberca, česko-kanadský profesionálny hokejový útočník, 15 sezón v NHL a stal sa výraznou postavou, bol aj bronzový na majstrovstvách sveta v 2012, keď hral za Českú republiku, inak strieborný z Olympiády 94, ale to mal dres Kanady na sebe. Kateřina Hanušová, neskôr Kateřina Neš, česká všestranná športovkyňa, bežkyňa na lyžiach, aj bajkerka a cyklokrosárka, ročník 1977, 5 krát sa zúčastnila olympijských hier, dvoch zimných, troch letných, čím sa po Kateřine Neumannovej stala druhou českou športovkyňou v histórii, ktorej sa podarilo zúčastniť sa aj letných, aj zimných hier a mala by byť aj jedinou českou bajkerkou, ktorá sa presadila na stupne výťazov v pretekoch Svetového pohára. No a Veronika Vítková, narodená vo Vrchlabí o 11 rokov neskôr, v 88. Tá sa stala českou reprezentantkou v biatlone bronzovou na zimnej olympiáde v spomínanom Pjončangu a členkou striebornej zmiešanej štafety aj o 4 roky skôr, keď sa to všetko dialo v Soči. V zmiešanej štafete sa stala aj majsterkou sveta v Kontiolachty v 2015 a bronzovou o dva roky skôr na domácej pôde v Novom meste na Morave pričom v juniorskej kategórii vyhrala aj titul svetovej šampiónky v individuálnom a aj v štafetovom preteku. Zostavu odchádzajúcich si pripomenieme po pesničke. Ten predposledný titul zo strany aktuálneho jubilanta menom Milan Drobný tak e, to bude vlastná melódia na text Mirka Černého. Milan Drobný písal ale aj pre iných Môže byť, že sa vybaví najskôr bronzovou lírou ocenená pesnička Šálek šípkového čaje, ktorú v Bratislave na festivale spieval Aleš Ulm. Pesničku naspieval aj jeho kamarát Karel Gott. Titul Kam se to strácí na album Loď snu. No a skladba Kam se to díváš, tá sa objavila na prvotine, solovej prvotine Ivety Bartošovej, takže aj týmto smerom sa zadarilo. No a keď si to mal možnosť naspievať sám, tak to malo aj podobu pesničky Dej se co dej. Říkala si stačí kytka růží, oholit a můžeš přijít k nám. Přesto se mi najednou dech kůží, když do schodů klopítám Slova první věty znovu skládám. Všechno příliš těžké zdá se mi, jak se s touhle rolí vypořádám, když se bojím přízemí. Výživý strach ve mně vzrůstá, kež bych raději byl se hloupostem a říchům. Přísahám, že víckrát nechci lhát, toužím prožít příští léta v tichu. Ale jak vždyť mám tě rád, najednou své kroky neukázním. Srdce mi jak Big Ben burácí, možná, že se v druhém patře zblázním, nebo růže postrácím. Určitě to spletu už vidím. No jo, ale teď už se nedá nic dělat. Teď už jsem koupil tu kytku přece. Hm. Tíživý strach ve mně vzrůstá. Kéž bych raději byl doma zůstal. Slova první věty v hlavě střádám, třetím patrem zůru vrávorám každý schod, na který nohu vkládám, podobá se závorám. Žádná rada přátel nepomáhá. A co když mě vaši vyhoděj? Zazvoním, teď nemám, proč bych klál. A pak už se děj, co děj. Tak, a ešte je tu posledná zostava tých, ktorí nás v tento deň 9. decembra opúšťali, než opustíme tento priestor aj my. Pokiaľ ide o výraznejšie postavičky na začiatku tohto zoznamu mám Jozefa Mánesa, to bol český romantický maliar, zakladateľ klasik novodobého českého maliarstva, zomrel v roku 1871 o 99 rokov neskôr, to bol sovietský letecký konštruktér Artom Ivanovič Mikojan, otec bojových lietadiel pod skratkou MIK. Boris Taslický, francúzsky maliar a ľavicový aktivista, ako väzeň koncentračného tábora Buchenwald kreslil na ukradnuté útržky papiera portréty spoluväzňov. Podarilo sa mu to tam prežiť, zomrel v roku 2005. James Moody, jazzový saxofonista spoza Veľkej mláky, ten zomrel o 5 rokov neskôr, stal sa jedným z priekopníkov štílu známeho bebop. Vo Vyšných hágoch o rok neskôr zomrel maliar, grafik, ilustrátor, karikaturista Milan Vavro. Môže byť, že s jeho kresbičkami sa mnohí stretávali. Norman Joseph Woodland, to bol americký vynálezca, asi najvýraznejším, čím sa zviditeľnil, bol čiarkový kód, Zomrel v roku 2012. Pred 5 rokmi nás opustila Marie Fredriksson, švédska speváčka, skladateľka, klaviristka, známa hlavne vďaka spoluúčasti v projekte s názvom Rockset s Perom Geslom. Na svojom konte mala aj solové projekty. 4 roky dnes uplynuli od odchodu rodáka zo Santa Lucie, futbalistu menom Paolo Rossi, ktorý v roku 1982 výraznou mierou dopomohol k titulu svetového šampióna práve Taliansku na majstrovstvách sveta v Španielsku. Stredil tam 6 gólov, čím získal zlatú kopačku pre najlepšieho strelca majstrovstiev a aj zlatú loptu a bol tak jediným hráčom, ktorý získal všetky najvyššie ocenenia z jedného šampionátu až teda do roku 2005, keď na juniorskom šampionáte podobný úspech dosiahol Lionel Messi a o dva roky neskôr aj Sergio Aguilera na juniorských majstrovstvách v Kanade. No a posledné meno, to je prvé výročie odchodu českého herca rodáka z Prostejova menom Ladislav Županič tiež nám už rozšíril tento zoznam. Uzavrieme to návratom v podstate len o 10 rokov v čase späť. Pesnička Milana Drobného tá dostala názov A život bieží dál a pôjde aj po odchodoch nás všetkých, čo tu teraz momentálne sme. A ľudia sa budú medzi sebou stále klopčiť, lebo Inak to asi na tomto svete fungovať nemôže. Tak skôr než dôjde k ďalšiemu klopčeniu, majte pohodový decembrový čas a snáď opäť pri Petrolejke sa do počutia teší Peter Kršiak. snad nebyl špatný, i když osud mi brzy ráno dál táta, máma a můj děda s výchovou se nebavral. Cestoval jsem s kamarády, si ty dívek jsem si pohrával. Jak jsem dospěl, přišla zpětná rána, když zrovna nejvíce jsem miloval. Každému se roky krátí, životní film nejde vrátit, i když jsou i chvíle, které bych rád zpátky dal. Bohužel je na to příliš pozdě, nepomůže žádná síla a život zkrátka, život běží dál. Lidli, lidli, lidla, lidli, je zná. Chtěl bys vidět stále fraje, o to víc tě to dnes bude stát. Každému se roky krátí, životní film nejde vrátit, i když jsou i chvíle, které bych rád zpátky dal. Bohužel je na to příliš pozdě, nepomůže žádná síla, a život zkrátka, život běží dál. Lidli, lidli, lidli, lidli, lidli, kvalitní film nejde vrátit, i když jsou i chvíle, které bych rád zpátky dal. Bohužel je na to příliš pozdě, nepomůže žádná síla a život zkrátka, život běží dál. Běží dál, běží dál.